Naam, ndani ya Rumba Explosion ndio mkoko umeanika maua, mziki mtamu kabisa, ndio tunaanza nao Stereo, utunzi wake inavyosadikika wa Franco Lombo Lwanzo Matiadi eh, ambayo iliweza kuzinduliwa mwaka themanini na sita pale kwenye ile albamu ya eh, Thirty Years of Success ama ukipenda Thirty Years of Success, ambapo pale pale palikuwepo na ngoma kama vile la Vide Zomza, palikuwepo na Ida Eh, kwenye albamu ile nakumbuka pia palikuwepo na ngoma ambazo ziliweza kutia fora. Kumbuka ngoma hii eh, Serio ilimjumuisha John Paul na Malawi Bilugendo kwenye sauti. Sauti zao kama vile zinafanana fanana hivi, lakini sauti tamu sana, na kusema kweli wengi walifurahia, na mpaka sasa hivi bado ni wimbo ambao unapousikiza tunakuliwaza, tunakuliwaza ah, mm na maneno tipu santo kesho kesho ndani ya baraka ya FM Rumba Explosion. Uko nani hapa mzee wa kitu, karibu sana kama ndio umefika sasa hivi. Tunasema chombo ndio kimeoa nanga 95.5 na tano nukta tano Mombasa na viunga vyake. Tunazungumzia kuanzia Orooro kule upande wa pili, Lushoto juu kule milimani eh, Tanzania kule unatupata kwa tisini na tano nukta tano eh, mpaka Simba ili eh, Kwale yote tu kwa ujumla unatupata kwa tisini na tano nukta tano tunakwenda mpaka Marekani kule Kaloleni hapa Mazeras Mwitini kwenda mpaka Taita Taveta pale eh, kwa kina kaka Mlaza pale upande wa pili pale pia wanatupata kwa njia safi kabisa, wala redio yenyewe mipaka bwana moyoweka hiyo, unaona. Karibu sana eh, unaweza kutupata kitena tisa nukta tatu sehemu za madini na viunga vyake, tunazungumzia mambrui kule Gongoni, Tana Delta wangu mtu huyo wakusikiza toka Delta ananiambia namna gani popote pale ulipo sehemu za Lamu tisini na tisa nukta tatu alafu kwenye mtandao sasa, uko Amerika, uko Uropa, uko nchi yoyote bara la Afrika unaweza kuzipata kwenye Radio Garden pale, eh, ni app ya Radio Garden ama Kenya moja, ama unaingia kwa tovuti yetu www.barakafm.org. Yaani leo nimekuandalia muziki mtamu murwa sana Alafu kikubwa wewe msikilizaji, leo ndio siku yako utaongoza. Mimi nimesema bwana, leo tuwakii wiki tumejaliwa tukawa eh, na Abdalla Majo Leo ninasema msikilizaji, wewe ndio mgeni, tena wewe ndio mgeni wa kuchagua wimbo upendao, au sio? Safi sana, ni saa mbili na dakika ishirini. wanaosia wasiwasi, asante sana Ochieng ndani ya Bana Rumba. anaambia mzee wa kiti, nimetulia pale, nasikia ndio unaelewa kuna somo hili? Tutakuwa tunatafuta mwalimu pia mwalimu wake si Mike pale mida mida. Eh, mwalimu wetu wa zamu tuweze kuona tafsiri nyimbo gani alikuwa yupo kwenye safari, lakini ameniambia mzee wa kitu tukijaliwa, basi tutakuwa tunapatiana nafasi ya kuweza kufunzana mawili matatu hususan. Karibu ndani ya Baraka FM mkonani hapa mzee wa kitu. Na sasa fainali kuu ya kuamua utamu wa jiji kutunga ni watilamu waliofanya washindani. Weka jiji kutunga mdomoni na tuende kazi. Waamuzi wameamua for me, nasikia JK, napenda Baraka FM, you have beautiful music, unaibamba sana. Thank you. Thank you.

wote tuko ndani ya Baraka FM. Pati Chapati anaimba, ambayo muzika tunaimba ndani ya

Thank you. I'm Mm-hmm. 私たちは、このコーナーを訪ねてくれたのですが、 anakuambia furaha ya bwana kuwa na bibi na furaha ya bibi kuwa na bwana ndio wanawake ndani ya Rumba Express. Unakuwa hapa mzee wa kiti awamu ya mwanzo ndio imeanza namna hii vipi taratibu tu kabla pale umepata Franco pia eh, pale uh, tulipoanza tukapata pia tabu leo Pascal rojeru na freestyle international pale kwa Gasoro zo umempata pia Manana Antoine pale Amu Sheshe Amu, wimbo ambao pia ulitia fora sana tu. Karibu sana, nafungua simu tuweze kujuliana hali. Je, huko ndani ya chombo, huko sehemu gani unalipata ukiwa wapi? Kumbuka unaweza ingia ndani ya Facebook pale ukapata mzee wa kiti nimetulia tuli pale, tafuta peji inaitwa Mzee wa Kiti, tafuta kwenye TikTok pia pale utapata Mzee wa Kiti, nipo alafu tunawasiliana tu, tujuliane. Halo, Baraka FM. Safi sana. Majengo kana mae kwa mbali mzee. Safi sana, karibu sana mzee mchana bwana. Halo. Asante sana, tunakwenda nayo kwa, kwa amri yako, yani tuko hapa kwa ajili hiyo. Hakikisha unapata burudani. Unaweza tuma harafa kwa sufuri saba nne nane tatu moja mbili moja saba tano. Nilivyokuarifu leo ni siku yako, utakaoomba wimbo basi mimi nitakupatia. Halo Baraka FM. Naam na kupata mnara nikiwa Tanzania hapa, karibu sana Rwanda kunaingia sawasawa kabisa, watu ukitoka na ndio ikiwezekana msukumia kiti cha mbele ya mbele kimeupe mapana na ngao wana ikiwezekana mobali na ngayo wana mbilia mbele asante sana, karibu utaipata Naam, ndani ya Baraka FM ndio maana yake. Yaani wewe ukisema utangulizi na tafadhali, unasema mzee wa kiki nataka eh, hiyo ndio maana yake. Yaani leo ni siku yako wewe ya kuomba wimbo upendao, sio eh? Halo Baraka FM. Halo. Naam. Safi sana. Mkongoro Karibu sana. Malemba. karibu sana. Asante Muzina. Muzina Tabule. Asante sana, karibu. Okay. Eh, Mama Malemba, asante sana. Baraka FM ndio mpango mzima. Unaweza kutuma harafa kama una uwepesi kuandika harafa, ukaniambia namna gani unatakaje. Anambia Baraka FM, mzee wa kiti, eh, niko hapa Eh, na kupata vizuri sana. Naomba wimbo wa Safari Sound, eh, wimbo unaitwa Usimtupe Chatu, usimtupie chatu fimbo, utakosa ushindi. Haya bwana, ndio maana yake, nitakuchakura chakura pale tuweze kujua namna gani. Eh, kumbuka ni ndani ya Baraka FM. Halo Baraka FM. Naam, nzuri sana. Karibu sana. Ah, karibu, asante sana. Anasema lolote yuko tayari karibia ndani ya Rumba Explosion ndio mpango mzima tuko hapa kuhakikisha kuwa kila kitu shwari. Baraka FM ndio mpango mzima. Halo Baraka FM. Karibu sana Hari. Habari Mungu anasaidia, nashukuru bwana. Wela kateni ndoto wela wela ataburudika sana na mapenzi kesho na jana kutoka Tanzania baba. Asante baba. Bwana Duncan ndani ya Houston ananiambia unanipata very clear loud and clear. Asante sana Duncan. Halo Baraka FM. Naam. Karibu sana. asante sana ndugu zangu ujumbe hili mungu anasaidia mimi na furaha kubwa sana nikisikia sauti za malisho bwana inanifurahisha eh? sana napata nafura tena kuwa chimnga kunani mdogo wetu au sio Asante sana. Asante sana bingwa, anasherekea ushindi, anasherekea rumba ndani ya Baraka FM Rumba Explosion, ndio mpango mzima. Kumbuka leo ni siku yako kuomba wimbo upendao. Kuna wao ameniambia bwana, nataka mobali ya Nangai wana mobali ishakuwa mume huyo, ni mume wake yule eh? ah. Aja, kuna maneno hayo eh? mgeni msanii ambaye unajaribu kumtafuta tafuta, sitaki kukwambia mpaka nimpate. Iwapo nitampata utafurahi. Eh, yuko nchi za nje kule, kwa hivyo masaa kidogo yanapishana eh, pishana vile. Unajua hapa ndio nyumbani kwa wasanii wale eh, wakongwe tena

Naam, ni kazi safi kabisa ya Mbilia Bele akiwa na Lea Afrika International Mobali na Ngae mwana na ah, Mobali na Ngae itakuwa ni mume wangu na Mobali mume na Ngae wani wangu vile ah, ukajifika sasa hivi mama Mbilia Bele yupo Nairobi sana pale jaribu kulizoulizaa kanaambia pale kisha Nairobi pia sio mbaya Nairobi ni jiji kubwa sana linatajika katika Afrika ile. Eh? Ndio kama namna hiyo, takuja mtafuta siku moja pia tu, na mawasiliano naye hapa, tuzungumze naye ndio namna gani wa mwambilia mbele ndani ya Rumba Explosion. Mzee wa kiti, niko hapa, awamu ya mwanzo ndio inakatika kimya kimya. Kumbuka bado tupo, tuna masaa mengi sana ya burudani. Mzee wa kiti tukumbushana, tunavyojuzana tu yale tuliosahau, tunaelezana, tunafahamishana na hususan hii inakuja kuambatana na ushindi. Bingwa ya simu wa akasema anafurahi sana leo, Arsenal imeshinda na raha mara nyingi. Nami pia nafurahi vile vile kwa furaha yako, na ningependa tu kuhusia kuwa hii ni michezo, na wakati michezo inatuletea raha inafurahisha sana, japo pia mambo ya kweli katika maisha yetu yanapaswa kutuletea raha vile vile, na hususan ni mambo kama kujijua sisi tuna nani, sisi tuko wapi, sisi tunaelekea wapi. Kwa hivyo tusifurahishe sana na matokeo ya michezo, alafu kumbe kuna matokeo ya mambo ya kweli ambayo kidogo kidogo tukukaa mbali tumeasahau vile

Tunapoenda msikilizaji, kuomba wimbo upendao na kuridai moja kwa moja Thank you. Amen.

kazi safi ya Zaiko Langa Langa Famadi naposikia miziki basi kumbukumbu za kina Mary Jo zinakuja masini maseni yakauka <laughs> ah, wana ndani ya Rumba Express wanamemzoa kiti ni saa tatu na dakika ishirini na moja. Karibu sana kama ndio umefika, kumbuka nimekuarifu leo ni siku yako msikilizaji wangu ya kujipatia burudani kama unavyostahili. Yaani leo ni wewe ndio unayosema unataka nini, nami nipo hapa kwa ajili yako. absolutely

Naam, Juliet kutoka Shanzu na wengine unapata burudani na nuko Shanzu kijiweni. Wanaambia mzee wa kiti nipe amigo leo wanyika. Amigo Amerumba ikiwa chonga mpango mzima katika mambo eh? Eh, ushauri huku usikia sema tufuate kama vile ulivyo. Asante sana Pelezee mobembo unaniambia mzee wa koti wa kiti Namoni Masua Ibini eh, na Libongo na Biso mzembo wana amue na yo walipupa hawa unaona chombo tayari kimeng'oa langa sio? <laughs> kuchezea moya eh, walikufa mobembo James kutoka Kawala pia ananiambia yote leo alika hiyo inaendelea pia na kuhusu hiyo tuko hapo kwa sifuri saba nne nane tatu moja mbili moja saba tano na yaani leo nikukuarifu leo mimi naoga natulia eh, najisi kutulia yaani wewe ndio unaendesha chombo tena bila uoga wote. Ukikuwa unatembelea Facebook yangu pale, utakuta peji ya mzee wa kiti eh, tuwasiliane pale. Asante sana pale ndani ya peji, namwona Rashid Moni Jobu, niko ndani, tunategemea kipindi hadi tamati. Rashidi Kibaki anasema tuko pamoja hapa Likoni Pungu Villa. Basi Malizo anasema tuko wote. Asante sana. Ndani ya mzee wa kitu page pale. Anafungua simu kwa ajili yako, wimbo gani unaotaka basi niko hapa kwa ajili yako. Kumbuka leo masali yale yale hapa kabisa ile. msanii moja ambao mkubwa anajaribu kumtafuta tafuta, yaani kumwaga mtama kabisa, mpaka mtie mkononi, yani utajua ni nani. Kompata tajaribu wiki ijayo. Halo Baraka sana Halo Baraka sana Naam. Naam. kwa karibu injinia magazeti kutakapokuwa na mikatika sana ni pia na makaa mtu wangu eh

Karibu sana mzee. Mbali ya wapi tuletee karibu.

Tuingie kidogo wa wimbo tuweze kuujua zaidi. Karibu sana mzee mzima. Mbana baraka sana ni siku yako wala bila usio wasiwasi wote, leo burudani tu. Chombo nimeingia maji makuu, nimesema leo ni siku yako wewe. Msikilizaji, unastahili kupewa siku yako rasmi ya kuchagua wimbo unaotaka, tena bila masharti yoyote. Halo Baraka FM. Baraka. Naam. Waalaikum salaam. Safi sana. Karibu sana mzee. Naam. Tena Safi sana tunairudisha kimziki mziki hivi Asante wangu, asante sana ndani ya Baraka ndani ya Bana Rumba la grupu kubwa pale, papa wembalio ndani ya 003 Papa Wilson Wemba, asante sana Wamuka Wakulu Mpa, asante sana Uchiel ndani ya Baraka FM mpango mzima. Halo Baraka FM, nazari tutajaza tu, yani tumeanza <laughs> eh, ukiomba tu hili, eh, angalia kama utapewa ama <laughs> Karibu sana Jacqueline. Shukuru sana leo. Naam, nifunze dada.

Sawa Lakini ameleta mtindo mzuri wa kufunzana pia lugha. Halo Baraka FM. heshima. Nashukuru uko sehemu gani hapo? Karibu sana mtoa mji ya mzee sisi okay jali sawa sawa sawa ndio baraka ya FM kwa ajili yako msikilizaji endelea na burudani sasa hivi eh nilikuwa nikifungua simu baadaye na kupatia fursa ya kuweza kuomba wimbo Pede je Mobembo ndani ya Likoni hapo tukimpokea mmoja wa mwisho halo baraka FM naam Rana Gwangu, mtaa kumekuta kumbuka hiyo, nalituamsha sana hiyo Thank you. Thank you. Mama Malemba, nadhani ulipo umejifunga kibwebwe hapo na una eh, katika hapo eh. kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ah! Utamu wa wimbo ni kuucheza unapouomba, hata kama uko chumbani peke yako unajishebedua shebedua. Ah! Unakuwa mpingo ameomba ule wimbo ikite wa kanda bongo maze na chakula hapa sioni, najaribu kumtafuta kanda pia hapa ghafla ghafla tu niambie, je, upo wimbo huo ama ni vipi? Pale jina ndio kidogo linatutatisha. Ah. umeumba virunga, basi fanya maneno hapo, eh. ukata tukuone wewe Thank you. sana tumewasiliana wasiliana naye nikamtoa kitu salimie sana msikilizaji wa Baraka FM pale Rumba Explosion. Anatajwa kina Komba Belo hapa zinazidi kumiminika kwa sifuri saba nne nane tatu moja mbili moja saba tano. Amini Jakii, popote pale ulipo, umepata burudani, karibu sana. Rumba Explosion nakupata poa kopo ya kiti. Naomba yeyote ajuata jazi wizi kitoo 006 huyu. Asante sana, salamu nyingi kwako mzee wa kiti. Kwa jina anaitwa Jomba Ujuku na kupata nikiwa Tononoka, ninafurahi. Amesema ama utafurahi ukipata Eh, mama ya shamashama ya mopero wa maloba eh, nitachimbua chimbua hapa na kisha nimekupatia burudani. Naona Bingwa alikuwa ameomba eh, wimbo Ekipe wa mzee mzima Kanda Bongo Man. Ni Ekipe nimeipata hapa, nitakuwa pia vile vile na kuchezea hivi punde. Karibu hivi sasa ni Thank you.

ni yaani katika awamu ya tatu ndio tunaendelea endelea hivi. Karibu sana kama ndimefika sasa hivi, uko nani hapa mzee wa kiti. Siku ya leo chombo kinajipeleka, yani wewe ndio unakisukuma popote pale ulipo, utakuwa nafungua simu, tunajiliana juliana hali, yani leo burudani tu. Unajua tena maisha yanapokwenda, inapaswa pia tujipatie nafsi ya kujipatia burudani na kujisahulisha sahulisha hivi kidogo na ugumu wa maisha na mambo mengi tu ambayo tunayapitia. Eh, Mziki unatuongoa Asante sana Chester, ulikuwa umeniambia mzee wa kiti nitafikie moja ya Verkis Kemangwana Mateta eh, lala Haya bwana, ukesi na pale nitakuwa nakuchakuria pia vile vile. Karibu kama ndomefika sasa hivi, wala usio wasiwasi, ni saa nne na dakika tisa. Kumbuka uko nami hapa nahodha wako mzee wa kiti. Tumeingia maji makuu pale na tunakwenda mwendo ambao hata wale walioko baharini kama ni wanyama kama ni samaki wanajua wazi, wazee wametulia wale, hawataki maneno tuko pamoja, twende tupate rumba pamoja. shika Shikamoo zaidi ya kawaida. Kestamani Kisumu pale Baraka FM tunashuka mpaka Kisumu kule kutafukiza midomo ya bata. Unajua berikizi bila midomo ya bata hajakuwa berikizi eh?

naamini umepata utamu wa wimbo huu Manchester yanapika Kilala Disheni Veve Orkestra Veve ya Mangwala Mateta Valkis Wazo la Mbongo Musa Kobaro ananiambia ndani ya betting control county Mombasa, ndio mzee wa kitu nipe kamiki ah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 lakini kama ulikuwa ushaomba wimbo, basi mpishe mwanzio naye aombe wimbo. Sasa ulikuwa umeomba tena wewe tena kidogo kwenye marekebu utakuwa eh, umejichukulia chukulia vile Waalaikum salam. Naam. Ndio lakini pia wawakamii wale wasio wa kusoma nasi na unaitwa nani kutoka wapi mja kutoka mikindani karibu sana أحبابا من هذا عندما أمير كبدشيا ماذا أنا أمير كبدشيا كلاكت بناتي لako Amina, amina mjomba. Salama kabisa, nimejua kitabu chako kwa baba. Bwana changu chako na changu kabisa, changu na chako. Asante. Na chetu sote, chetu sote mjomba. Shukrani baba. Asante sana mzee Kenga inamletea kumbukumbu sana mzee wangu. Asante sana, jadi tumeleta leo eh, ndio hali yetu tuliyoko nayo hapa. Halo Baraka FM. Naam, karibu sana Felix. Ndio. Naam. Ngoma ya nane Rogero International Naam. Zua se. Taipata mzee wangu. Asante sana ndani ya mkaba Felix hapo. Nani mwingine? Tunaona kwa naomba Mopero wa Maloba. Ndio utakuwa unaipata. Yaani hapa ndio kwao, hapa ndio kwao. Halo Baraka Mfemo. Naam umerudi tena na tumesema mtu akiomba akirudi. Tulia hapo hapo, tulia hapo hapo, chombo kinakwenda mpaka usiku mwingi bwana. Hii kamiki kuwa tunaizungumzia juu kwa juu hivi, hii utamu wake huwa ni kuachwa icheze yenyewe. Napokea tu simu Sikiliza maneno hapo, Muzola Ngunga, Mlele Nsudi, Solala Sol Sol, ndio ah! vikosi ndani ya Kiamu hapo. Hmm, sikiliza maneno fanya buku, tuelezee mwaka ambao upo ah.

day iko maneno iko safarini ndani ya rumba ya Baraka FM, mpango mzima pole Masasa ndani ya Tana Delta pale. Asante sana, asante sana, nipata kwa njia safi. Naomba maindusa hmm. ina nangai Masasa Asante sana mtumishi Steven Nguli Mwanza, unasema ukiwa Changamwe, jambo hili linakukumbusha mbali sana mtumishi. Sawa sawa, asante sana mzee Asani Mikindani, nasema yote imeshika rumba explosion kila kona. Asante sana Mikindani Masiva hmm, sikiza leleo leleo sudi, sina maneno Asante sana Mori. Tano Delta Na ni zero zero four huko eh? Maindusa umesema waende kwa mwana class 1990 Hola Secondary School eh? ipo njiani hapo. hapa imepigwa hapo ni nani? Inaitwaje? Si nimesema ditulala Mama Edu ulikuwa usikizi. Mama ulikuwa asikiza lakini usikizi. Sikiza maneno hayo. Iko maneno iko tapale. Ndani ya Elisha ni sakumuna. Sakumuna. Unaelewa vizuri, yaani kama kuna wapiga gita ambao hawajazungumziwa sana, eh, basi kusema kweli eh, Lele Msudi pia ni mmoja wa wale wakali wao. Bwana, tumsikize Mopero wa Maloba hapa. Ujukuu umeomba hiyo, eh? shama shama Mungu alikuja akampokea Bwana kama mhubiri huyo. Hizo sauti nzito nzito hizi mzee. Sikiliza maneno. Yaani tumeleta leo. Yaani leo nipo ndani ya chombo nimekubalia tu mimi. Eh. Twende nalo, twende nalo unapotaka. Thank yaani. you. my plan.

I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. Thank you. kusikiza maneno ya Yoka bwana, muziki ya zama, watu walikuwa wanapiga vyombo, sikia magita yanavyoshindana, shama shama nasali simisa nasali ah, oh nakoma moto mpo baboti wazazi wangu ndio wameniweka pale niko vile niko, naomba niwasaidie tu pero a malo va. kupiga tu moja ukiwa sawa delta 004. Anaambia mzee wa kiti, nipatie Christian Ale Mangele Pama Indusa eh, wote wale wa Hola secondary pale 1990 class ya 1990 iyoendee. Asante sana na tana Delta hapo 004. Nakumbuka pia rafiki yangu Papa Wilson mapema sana alikuwa ameniomba ngoma ya Mangele Pa akaniambia maboko pamba, wala usiwasiwasi wasiwasi, ndani ya 003 nitakuwa nakuchezea wimbo huo Kumbuka uko hapa, mzee wa kiti mara daima, kwa nguvu zake Maulana. Tunapata burudani motema pema banzo mabanzo yako kindana na mila kwazo sauti kukibandeko kote mwete zela na ngai ya bomoi ekelipamba ye mima ye mila ilikokizoko mimi ni kabila kabanze evaliwa orkestre ndani ya moto mpaka jinsi ya asubuhi. Niko ndani ya Baraka FM na mzee wa kiki motema mpe mabango mabango ekotindana na mela poyo soki nakuki na ndeko okamwa te nzela na ngai ya bomoi ekeli pamba ye mimaye ye mingai nikoti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 Thank you. namkumbuka sana Kalenga Nzanzizi V amechangulia mbele za haki napozungumzia Le kwa kwa kwa ugiri magoko bwana ah. ah. bwana ndani ya Rumba Explosion uko wa mzee wa kitu nakula burudani kama inavyostahili. Asante sana kwa wale wote ambao wanategea Baraka FM. Leo nimekwambia ni siku yako ya kuomba wimbo upendao, yani burudani. Mimi niko ndani ya chombo merikebu, natulia tu, angalia bahari na tafakari uwezo wake Mwenyezi Mungu. Unajua Mungu tumemtafuta sana kwenye vitabu, tumemtafuta sana kwenye maandiko, hatujamuona yale yaani na tuko naye siku zote kwa jamaa alichengine mimi nikikaa kitafakari usikitika, nikasema mbona mwanadamu, mbona baba muumba mbingu ardhi na vyote vilivyomo ili atumuone yani atumuone hivi, tunataka kusema sisi na akili zetu nyingi. Na siku ilisikia mama Ajuza mwenye umri akisema wana Mungu zamani alikuwa karibu sana na watu kutuma mitume karibu, lakini siku hizi dhambi zimekuwa nyingi mpaka yuko mbali sana na watu akamwambia mama ah, kwa heshima, ningependa mimi pia kukueleza mtazamo wangu kama nilivyofunuliwa naye Roho wa Bwana katika mahala kulipofunua. Usiseme kuwa yuko mbali na watu, labda yuko mbali na wewe. Usizungumzie watu wengine, manake wengine wetu yuko karibu sana. <laughs> Mama niangalia, akaniambia kweli mwanangu, umesema kweli kabisa. Kwa hiyo tusitieke katika magurufu ya kuwa atiwa yuko mbali siku hizi, siku hizi yuko mbali kwa watu na dhambi. Ah, tafute bwana mwenye binafsi <laughs> yako ndani ya Rumba Explosion. Tunajua tena lazima pia tuelezane kama hivyo. Karibu sana, asante sana Rumba Explosion, Rashi Ponda ndani ya kuna nani Tunaniambia unasikiza Rumba ukiwa kazini bandarini pale, huko gear store pale na Siglola office pale yenyewe Eh, ukiwa na wenzako wale kina Ali Msanii tetema, nakubali tetema, eh Winchi Foman pale, Mohamed Kibibi, eh Abdalla Kinyozi, Alcatel, kikosi kile cha Gang Kreno operator pale, eh, kaka Gushe, kaka Ngala, mzee wa Kona Stone, Ustadi Mubarak pale, eh kaka Rai, kaka Makasi eh na Mwasaria, the forklift drivers wote pale, kina Nyagilo wale, Pasa Molia, Msedu Mefadhili ndovu na wengine wengi, yani rumba inashika ile mbaya na bandarini hapo, rumba tamu kweli, yani unaona bana tena jimbo uko karibu na bahari, halafu mumjui Mungu, yani muona Mungu ja kazini hapo <laughs> Naambia nichezee wimbo wowote wa Zaiko Langa Langa, uburudike nao. Unawatakia usiku mwema mke wako, wanao na wajukuu zako wote mlioshinda nao pamoja pale nyumbani kwako unasema ilikuwa ni blessing gathering ile sana pale, bila kumsahau mamako mzazi Rita Mgeni pamoja na mjombango Ali Haji. Ujumbe unamtakia kaka yako Dula Salim shifa ya haraka inshallah. Bwana Dula, mimi pia nakutakia uh, afueni ya haraka Dula. Bwana, msikizeni Kiponda hapo vizuri jamaa. Manabii wanatembea kwa binadamu. Eh, Bwana Kipondo, umeomba zeko langa langa, eh, niruhusu nikuchezee langa langa stars eh, Sheri Bakutu. Asante sana Masifwa, najua napotaja ukoo wa kina zeko langa langa, huo huwa masikio yameinuka juu. Sikiza maneno Sheri Bakutu zungumzia langa langa stars ilikuwa ni Edison Vevete themanini na moja kibao kikilikia fora sana mtunzi wake Joe Mali ah.

some of

something kutetea kutetea kuenda nishapema nishapema wakiendea kuenda ah tusikana sasa ndio

côté bas. Un détroit, maman Poulouki. Partout, il a Congo, ce combat. Petit stade de Nyonso. Les robots, petit amour, il a parlé de la

Anachekesha sana bwana, ndani ya grupu babu kubwa bwana Rumba le grupu Morene anaambia mzee kiti, kuna kiti hapo inalia kama fisi Fisi amezungumziwa uoga sana. Nimekutana na fisi wa kweli, sio kama kitabuni ule kwenye hadithi. <laughs> Langa Langa Stars mtunzi wake Jo Mare sherii Bakuti ilikuwa bila ah, bila kuisha hivyo hazijakuwa zaiko hizi. Yaani hawa walikuwa wakitoka huko wakitengeneza grupu nyingine, ilikuwa eh, inasemekana walikuwa wakali sana hao. kwa walitingisha zaiko langalanga original eh. <laughs> ndio maneno washamaliza hapo, wanafanya mambo yao jikani akuwaona juu ya jukwaa hapo, nitakubali ah, bwana ndani ya Baraka FM Rumba Explosion. Leo ni siku yako ya kuomba wimbo unaopenda. Kumbuka tuko hapa na kuhakikisha kuwa unapata burudani kama inavyostahili. Thank you.

watu wa George Mkisia Asante sana DJ Masu nasema uko mkilo pale. Nami Kambale Houston, asante sana wa Duliduli Mona Basi jana nilienda mpaka saa kumi alfajiri, leo kuko vipi? Leo lakini eh? mbona leo hivi eh? Kuna nini hapa? Eh, Napoli Nguluke, Napoli Nguluke, eh, wala Mwarabu. Mwarabu. Safi sana. Simu yako vipi hiyo mzee? Nashukuru mzee. Unaitwa nani kutoka Wajunda. Je, Wajunda? Unajua bila kujitambulisha kwenye watu wangaa. Kwa sasa kwenye merikebu kwamba muhimu unapoinua mkono sema wewe ni nani? Mtu anajiona wewe ni kitumuso kutupwa baharini ba Halo Baraka FM. Halo mtafiti. Naam. Ile ngoma ambayo hata hawani ilitungwa na nani na anatoa kabisa, kuna usingizi hata kidogo. Na foni nguluke ndani ya Empire Bakuba. Asante sana ndani ya Baraka FM. Siku yako leo baharia ambayo tuko na wewe kwenye chombo, wala hata usijili si mnyonge kabisa. Na yule alikuwa bomba juu ate ipo pia njiani. Halo Baraka FM. Naam. Malamu, malamu nataka na mwanangu mzazi tukumwona anatende tukumwona anatee yaani wewe kundiga dije wa kitambo hii lugha ujaishika kabisa na hizi ngoma ulizipiga sana Ndio. Ah, kumbuka. Watu wa

wanapambania ndani ya haya bwana goliga hivi salimia DJ Masu kwenye mkilo halo baraka sana naam karibu nipo na Mungu wangu. Mungu anasaidia. Mungu akotenda ndani ya vitu. Yaani sielewielewi. Kapanga baba. Mpaka saa kumi alfajiri. Kapanga não Mimi ni não Ule tulikuwa na não mpaka mpaka não não não não não não não não não

unapigwa naitwa kiboma cha unga ila kiboma cha unga kila kinapitisha siku eh, wala namwona redia misi hapa akishirikiana na dindo yongo eh, makamu kama tunaupata wimbo huu halo eh? baraka fm naam malamu malamu ndeko Wanalogea yambi yambi, karibu sana. Nawashukuru kwa changamoto yote ambazo nimefunza kwa njia ambayo tutasimama na wanataka na wakati, ndio maana zote wakatuda, ndio naam hakutokea tena wangaji kama ambao walitokea wakati ule sabe que o ano passado não é mundial? Não. Não. não não eu é, não não Não. não Não. Maana kisaruti kikaya tutapokoteza tuna mmomonyoko wa sukari tunadubu wa sukari hawana samani, lakini sasa naambataka waakae nione, alafu akitatazama mataa na vifaranga na uga unaotana lakini kama yake imenitoka ndio pale maji bana mpaka asante sana analog utaipata mjomba asante sana naam hapo lele nzuri naam unalipata ukiwa wapi halo baraka fm baraka fm naam unaomba mbuzi tutakuchezea. Yaani sisi huwa hapa wao, yaani hapa yaani hapa hapa usemi sana. Halo Baraka FM. Hello, jambo. Jambo. Nilikuwa naomba kusimamia. Naitwa nani kutoka wapi? Salama. Salima kutoka wapi? Ngoma. Naomba ngoma gani alima Gloria. Usiende kiunyonge eh, unyonge, eh, Asante sana Halima, asante sana kwa kuwakilisha kina mama. Naona kina mama wamelala eti eh. Halo Baraka FM. Bana mtu hapo, tumsikize Redia Misi hapa, shirikiana na Dindo Yogo. reverse makamu. Kila maneno hapo Thank you. Thank you. inaonekana redi ya miti na Dindo Yoga kipindi hicho. Ah! maneno sauti tamu Asante sana. Kuna mama yetu pale ametuambia mzee wa kiti kofia lomide bwana eh, angalau lua karibu sana ndani ya Baraka FM, ni mpango mzima, pate burudani eh? Leo ni siku yako kubwa, wimbo unaopenda na sina

ni kofia leo amenielewa eh, mamake, naamini popote pale uliko umepata burudani safi. Alafu vile vile na kuendelezea, eh, kuna ngoma mpya Kofia Olomide ameitoa inaitwa Mwinda, eh, ngoma moja pia na utamu wake litia fora sana sana sana. Baraka FM tuko hapa kuhakikisha kuwa nakupatia burudani. Kuna moja inaitwa Mwinda mpya kabisa, ofi Olomide anafanya maneno sikiza Mwinda hiyo na Mwana Mkonzo Kenya na Kenya wanampea kwa mfano mwako nzi nakwambia mwinda not ko Asante sana Mumba Gonga ndani ya Bambure pale Mwembe Legeza, tuko pamoja mzee wangu. pengine jamaa la Real Madrid vile Thank you. Thank you. aliyokuwa ameomba Mungu na mimi nimepata burudani. Ndani ya Rumba Explosion ni mpango mzima. Karibu sana kama ndio umefika sasa hivi. Leo utakuwa umechelewa hapya, lakini hujachelewa sana. Eh, naona kuna mmoja pia alikuwa amezoana na alikuwa ameniomba kiamu pale mbale. Kuna yule alikuwa ameomba zua te. Eh, yaani hapa leo sitoshi, leo sitoshi. Baraka FM? Mwaramu. Mimi Sio vile, karibu sana. Jitambulishe mwanzo wenzako wakujue. Medimaya. Medimaya, karibu. Ndio umefika sasa hivi? Ndio nimeingia. Karibu ndani ya chombo. Nataka kwa jana Jimbo la kutoka jimbo eh? la Falii. Falii, safi sana. Halafu naam, nisikia jimbo nyingi haya kitaja maua. Ndiyo, maua. Sasa yeye na maana gani? Kama vile mwana maua, lakini wanataja hivi hivyo maua eh, maua maua kama uzuri vile, lakini maua, ngoja tutasiri sasa hivi

represent

Jana naona ma DJ wameniambia bana, mzee kiti hapana leo, hapana leo. Juzi tumekuja Jumapili tumeshinda hapo, ukuondoka bwana. Haya, nasalimu amri Rumba Express na mpango mzima, kila Jumapili tunasababisha. Leo kuna msanii nimemtafuta, sikutaka kumtaja ilikuwa hiyo surprise tu, sababu ya muda na shughuli nyingi huko eh, ughaibuni kule, ndio haikuwa wezekana. Tutajaribu bado kiujana Asante sana kwa kuwa nami kusikiza Rumba Explosion, kufuatilia maoni yako, mawazo yako, mtazamo wako na upokea kwa mikono miwili na kusikiza sana. Bado tunaboresha, hakikisha kuwa kila kitu kinakuwa shwari unachukulia wewe ndio moja kipindi, unachukulia wewe msikilizaji, eh? kwa maoni yako, mawazo yako, mtazamo wako. Mama Alicia, asante sana, asante sana. Ah, bwana ndio kama namna mama

Sana baraka zenu. Madini atawachezea wapo hapo, wanasikia watacheza. Sawa sawa sawa sawa hata saba nimeongea naye, nimeongea kuna bingwa na wameomba yeye mbele hapa, akasema salimia Sante Sara. hatutaki neno mbali, pia nangolewa jamani, nangojewa naona simu inawaka mbaya sana. Kuna taarifa gani? labda tusalimiane tafadhali, eh? tujulie tukujulie eh? <laughs> Haya, nimefungua simu. Halo, Baraka FM. Sema mjo wangu. Nashukuru kwa mbali umecheka na hata Sante sana mzee wa ala laonye Nasikia ya mwana, nasikia mtu ana lugha anaposema amshirikisha Benji Nick Wale kufa. so break up Leo hiki naam, hiki wewe kabisa mbinguni, mbona nao mapema hii lipo lipo tunajua tena yani kote muhimu bwana, sishatumikia ni karibu kwengine bwana. Zaidi nimefurahia kuwa bali yaani niko naye aidha kimwili aidha kiroho, nipo kwani wiki jana mliniambia nini sindikisha mwenyewe bwana mpaka saa kumi alfajiri. Sasa roho ya Bwana amue mwenyewe you baby. Kuonyesha na Messi sasa baby wangu na Mungu. Kwa tabu wewe. Kuna bingwa alikuwa ameniambia mzee wa kiti nichezee zua te Sio shalala. Eh, nitakuwa nachezea mtu mwimbo wa shalala. Upo? Uli request wimbo upo? Ama nichezee wale ambao wapo macho sasa hivi zile zao walizo request. Claro. Alonso Atuti. Não. Alô? Claro. Atuti. Não. Mas função da mudança na área aqui, só se atreve a trabalhar na área de direito, para mim, o lance de esquia acabou fraco agora. E aí, viu? Mas o que eu tenho saúde, que era a área da Ucrânia, para lá. Aí, para o mano. Waitwa nani? Uko wapi? Mimi naitwa Mwesa Mbao, niko hapa hapa Mkonza. Mkoni eh? eh, eh kabisa bwana, mmeona Yaani kwa vile umesema nikuchezee huko na mke wako hapo mnasikiza, basi mimi sikuangushi na kuchezea. Nipo, nipo anasema waislamu asante sana mamake nawachezea nawachezea alafu mcheze basi sati mna request alafu fanyia mchezo amkeni hapo chumbani mwanze kucheza kumbukeni manini Ano Não. Não. Não. cara. Upo, upo, nakubali. Fiz a, fiz a frista, mzee. Fiz a cabulele, passar, hoje não. 我命难改，我错，我错，我错。我命难改，我错，我错，我错。我命难改，我错，我错，我错。 Monsesplace A volan

I'm I'm not Thank you. biashara. Jesi alikuwa ameomba hiyo mbele hiyo mbele, sasa nimtafute, ngoja nikusurprise, ngoja nikusurprise. Unajua hapa ndani ya Rumba Explosion ndio kwenyewe hapa fulani ni mzee Tito. Halo. Halo, Sambo Omari Mapangala. Ya, mzee Tito nakuona nakusikia. Eh, bwana virunga virunga virunga virunga eh. ya <laughs> ya safi sana. Kuna, kuna shabiki wako hapa Sambo Omari Mapangala. Ame, ah, Ameomba wimbo Yembele. akanisi mimi nilikuwa nataka Yembele Yembele. Eh, nilikuwa nataka kwenda kulala kumaliza kipindi akaniambia mzee wa kiki usitoke hapo bila kunichezea huo wimbo. Oh, kweli kweli kweli. Na wewe mshabiki kabisa. Eh, nami nikamwambia Samba ni rafiki yangu tunaongea naye mara kwa mara. Sasa wacha nikusurprise akuimbie mwenyewe ndani ya Baraka FM Rumba Explosion. Eh, tupe mistari kidogo, tupe mistari kidogo. yembele yembele bataka likambo liboso ya kosilika e basambisaka bana soki baswani to babundi bamemaka likambo mbangumbangu soki boyokani te ndeko na ndeko bakoswanaka ndeko na ndeko baninga mpe bakobundaka iyeyeye baninga iyeyeye baninga mbele huo wimbo ulikuwa nini Hiyo nyimbo nilitunga juu, tulikuwa na matatizo nayo ya bendi. Naam sawa hiyo tulikuwa tunagombana kuliko tu, tuongee kama marafiki kama wandugu lakini ilikuwa twende kotini twende kwa embassy ndio yani ilituka ya lekinwa ndio wakati wakati ilikuwa na wachana na lekinwa ilikuwa na uh, tengana ilikuwa kama kugombana hivi ndio nikasema sisi ni mandugu hatuwezi kupigana ndio tumefanya kazi pamoja tunaishi pamoja sio sio kitu kukwenda kwa tribunal no. ni kitu kumaliza kwa nyumbani ya ndio ilikuwa ni, ni mawaida ya kusema kama tusikilizane okay asante, yeah. asante sana samba asante sana ndani ya rumba explosion asante hamuna tabu samia watu wote naam wanakusikia sasa hivi je kitu unamsikia samba huyo ah, okay <laughs> Eh, eh, eh. naweza kufungua simu hapa mzee Wito, kama unataka kuongea na Samba, yuko live hapa, unaweza kuongea naye mawili matatu kabla sijamwacha apumzike. Acha nimpokee. Halo Baraka FM. Zungumza na Samba wa. Habari ndugu. Ya, kwa mbali lakini mtu anatafuta Okay, okay, hiyo sawa, hiyo sawa. Na mimi nafikiri nilimwambia mzee wa kiti kama nitatembelea Mombasa, nikipata nafasi nitakuja Mombasa kuangalia kuonane. Asante, asante. wa vitabu Oh yeah, okay, hiyo zamani sana ya Garden Square huwa nakumbuka. Gani hiyo? Hiyo Oh yeah, wewe kwea nakumbuka nakumbuka hiyo nzuri sana amaju madule pele undindia makaba kweli kwa tuyo pembe ndio jua likinua yote oh, Okelo, Nyango, ya

ya kabisa kabisa asante sasa na na na na kwa oh, Asante baba. Nashukuru. Haya hiyo. Hiyo imekuwa surprise kubwa kwa mzee wetu. Asante, asante sana Samba Mapangala. Haya mzee wa kiti. Asante. Wasalimie washabiki. Na wasalimie, wacha niwachezee wimbo yeye mbele wasikize vizuri sasa. Asante. Sasa wale samba umai mwasabala ndani ya Baraka FM tunajua tena tubahatishi Yaani mumewasha mumewasha moto eh? Wala sija kapua talaka kisa maana ni rumba explosion hii eh? Hamutaki nitoke hapa eh? Sikiza maneno, ujumbe mkubwa ndani ya Jembe ni Samba Umari Mapangala, Orkestra Virunga kuna mmoja nimemtafuta, surprise ilikuwa wale wenye ndani ya Rumba Explosion, tunawachambua, tunawatafuta wasanii wazungumze wenyewe. Sina magita hapo. Halo, halo, halo, halo, halo, halo, Gracias. explosion ama mambo yalikuwa umeacha kitambo ujanani, nani kuizi sasa eh, kivipi bwana eh? Walikuwa wanamtafuta mzito yuko wapi, haonekani bwana, yuko migombani kichochoro Karibu sana mzee, tunafurahi kwa pamoja. la muerte, la muerte, la idea. lakini madj wako kando hapo, wanabeba na mzee wa kiti nakuaje kwenye kiti hicho? Naambia msikilizaji wangu ni mfalme bwana kwenye merikebu hii, mimi ninaoja, lakini leo yale maono wanamiliki merikebu au sio? Bwana Dani ya Houston ndani ya Washington DC hapo jiji kubwa la Amerika lile. Na tunawatakia kila la heri wakija Mombasa, tukutane nao, takaa nao mahali kitu. Mashabiki wote waambie bana, njooni msalimiane na kila saa. sisi ndio wale fanya buku huko kile leo sio kawaida bana. Leo bila Ferrari mmefanya mambo Nziga naye alikuwa ameniambia Kayembe Goldiga salimie mama hapo andaye matobosha hayo Empress Blow ananiambia mzee wa kiti nakupata, lakini nasinzia ina utamu wake kunipata huko sinzia hivyo nakana kile nasemeza vizuri vijana karibu sana karibu sana bwana bwana tunapo kama kwa moja safi sana DJ yao DJ wa kitaa Pumba ndio anayepewa sasa hivi, sababu ndio yupo macho eh? kitunguu chirulu chilulu ambia mzee wa kiti Mazembe mwana nyau Haya bwana, asante sana. Mwingine anaambia mzee wa kiti kule kwetu Kitui eh, Mukameli location nzima ni mzee mmoja alikuwa na kinanda na redio, chapati ni kwake, mchele ilikuwa ni tulikuwa tunamheshimu sana mtumishi Steven Ngui Mwanza ukiwa changamwe jambo hili pale, muziki inaleta kumbukumbu kubwa sana. Halo Baraka FM. Hayo namchezea hiyo hiyo au Pili Mswahili original

Moreno amekasirika. Leo Mateo love. ndani ya rumba explosion niko nayo hapa arubani wako na oda wako mzee wa kiti napatane fursa kwa wewe msikilizaji ambaye hujaomba wimbo hujapiga simu kama kweli uko macho unasikiza kimya hii labda una wepesi wa kupiga simu tafadhali kwa heshima nipigie simu niombe wimbo hususani kama hujapiga kama ushapiga, tulia tulia tu kidogo. Hebu <laughs> tuwakaribisha wale wengine wa kimya nao, kama wapo kama wapo, chombo mimi nikirejesha ufuoni. Ah, ah. Asante sana Wamuka ya Mwakulumpa, asante sana Nene rumba hapo, asante sana Alicia Papa Wilson Wembali, uko wapi? Asante sana Kiponda bandarini hapo na kikosi kizima watemee, watemee, Wana Mazembe walikuwa wakali, yaani Rongo si kali wale bwana ni jadi kweli, jadi jadi jadi hairudi yani. Halo Baraka FM. gani unasema? makale akamba. Unasema uko mwiko stage. mwiko wapi mzee wangu? Ha? Roka ni upande gani? Uko eneo la Kilifi, sio? Okay, safi sana. Na kupigia kuna makoma wiko wengi ni ama jina tu? Naitwa komba mwiko. Wala <laughs> mnanifaraa. Ah, ngoja nikuwekee. Nilikuwa na mwanza nipo hapa. Inaonekana yule bwana alikuwa ameomba nipo kwa sahihi, amelala yule. Lakini nitakicheza kibao hicho. Masudi. Acha tucheze ya kamba bwana. Acha tucheze ya kamba hapa. Viva mwaka leo. Bwana Alba. Halo Baraka FM. Naam. Hakuna kulala. Mimi nimesema kama ulishapiga simu tulia naona wewe senari vile mumeshinda mwajisahau naambua hapa amelala mpaka na viatu si kawaida simsikii leo tumesema tupatiane nafasi kwa yule ambaye hajapiga simu na labda anasikiza sasa hivi wachote viazi vimwaemwae sole wenyeji tutulie tulie hivi eh. kokoo zigo mike george kalombo mwanza ah. kamba mm. shuka hmm. sakuma sakuma eh. Thank you. utunzi wake George Kalombo wa Mwanza, kusikiza tarumbeta anavyozipiga midomo ya bata hiyo. Kalombo Mwanza huyo kama kuna mwenzetu msikilizaji wetu anatoka sehemu za Ukambani, mikono ino ya huko sio hiyo Mike Power, Mike Power, Mingadini upo sasa hivi ama Mike? Ndani hapo alikuwepo kina bwana walimwona. Kipindi hicho ndio imetengenezwa hiyo. Ndipo makale bana almasi. Patia fursa kama wewe msikilizaji wangu na hujapata fursa ya kupiga simu. Umetulia tu, unasikiza kimya kimya simu nafasi yako. Unaweza piga simu sifuri saba mbili mbili nne saba tisa nane sifuri sifuri na sifuri saba tatu tatu tano saba tisa nane sifuri sifuri. Utume haraka kwa sifuri saba nne nane tatu moja mbili moja saba tano Nataja ni square hapo, imetajwa sana ukumbi huo utakutana pale pale atasuku Armstrong alikuwa amemiliki Garden Square, atasuku huyo kasuku binadamu, sio kasuku yule ndege alijaliwa kuongea ongea, kuiga iga maneno yule Mara kuiba Makale Machakos Kangundo. Ah, eh, bwana kuna masuri hapo nimo na mwandi lo kancha nimo Unajua mziki wangu macho safi sana. Mike Black nimekutania, kumbe uko macho. Mimi nikuambia hiki kipindi niko nacho mpaka sambamba mpaka cheo. Yaani historia yako kali Mike. Wewe nakwambia nga sisi ni wale wabaya. <laughs> Unajua kuna ile kelele ujanga mbele mbele ile, ndio waga hatuna fujo nao, kwa sababu tunajua usingizi utawapeleka, ndio sasa eh, yale vigogo wako tunakaa tukinyamaza, tukiangalia polepole, tukisikiza chini kwa chini. Unasema eh, tokea rumba explosion ianze hujawahi kosa Majaliwa? Wewe umewahi kosa, mimi sijawahi kosa. Eh, Wewe kuna time umekosa ukaniachia ma DJ tu. Ndio, ndio. Eh, na sisi lakini kaendeleza mpaka leo na kesho. Can you imagine? Bwana, shukuru na kwa Ukudhani sisi ndio wabaya? Mimi ndio wale wabaya. Eh. Unasemaje kuhusu muziki ya leo na vipi, una ujumbe gani wa kusema ndani ya naweza collection si mbaya, ni nzuri sana alafu inaleta ile taswira nyingine tofauti kati vile tunaweza kufikiria miaka yetu ile ya nyuma kidogo. Eh, pengine kama unaweza kumbuka, hata wakati ulikuwa unaongea na Samba nilikuwa tu pengine utamuulizia kuhusu sani Mansita. Mansita ndio ndio, eh, eh. umeniuliza sasa nikasikiza nikaona bado umeachilia, sasa nikasema wacha ikae, kwa sababu sasa imetoka imetoka. Ungepiga simu pale, niliweka simu wazi, watu wampigie simu. Alafu sasa pale kwa simu tukapiga siku ingine, lakini kuna jamaa pale, unaona kwamba ndio alikuwa na brada yake katika Virunga, ndio mdogo wake, nilikuwa nikimwona kule Nairobi kitambo. Eh, sasa ni wale sasa, nafikiri ni kati ile kerenda ambayo tulikuwa nao katika vijana sisi tukiwaona, lakini kuna siku moja Kongo ziko tukifanya makosa, hatutasahau kwa sababu tulikuwa bado tuko vijana. Wajua, kuna hiyo zeni ya kuambia nchi naita sisi tukienda showground. Eh, sasa ilikuwa ni usiku kama saa nane saa nane hivi, na kesho yake ilikuwa show iishe. Sasa hiyo tulikuwa tunawainda, sasa tukatoka pale kwa mazembe tukapanda tukaingia moja wani Yaani kwa Moreno tukacheza cheza tukatoka hapana, kwa sababu kama Samba pale ilikuwa imeshika sana na wakati mwingi alikuwa ametembea ile Virunga Sisters wale wa hapo Baba. Eh, tukaingia pale. Sasa gogo kwa pale amevaa ile ile godfather yake na ile likoti unajua kupiga kwa mrefu sana. Ndio. Sasa tumetoka mtaani kule Isili. Naam. Na Kerede tumekuja. ndio Naam. Hapo mmoja wetu alikuwa na demu yake. Ndio. Unaona, sasa katika ile harakati ya pale usiku. ndio wajua wachezaji kutoka pale kwa kupiga kaita ile deni na akachukua ile deni maji kutoka hiyo deni yani yani tulimpenda kokozi kwa kitu kwa yani ile kupenda kuchukia kosa lilikuwa la kokosiko mara demu mwenyewe sasa demu alikuwa maona unajua gogo sika gogo sika alikuwa superstar miaka yetu tukikula tukimwona gogozi yuko alikuwa ni superstar ule mzee eh, alafu najua mungu naye akamkubali akampatia haiti kama wazimu unaona sasa sasa ikawa sisi tulikuwa tukimwona tukiwa vijana pale isiliu kwa sababu sisi tunakaa pale isiliu ndio ndio kwa kunikurii pale karibu na biafra estate kama tulikuwa tunamuona kabisa akitokelezea kija pale kwa mazembe kama mazembe alikuwa nakaa ndio mahali alikuwa nakaa dirisha lao alikuwa naangalia kapo mwana hospital ndio sababu yaani tu tulikuwa vijana tulikuwa tukienda kale kuchungulia chungulia tukiangalia yani wale mazembe kufanya mazoezi. Ndio ndio. Kwa hiyo kama alikuwa akija pale akitembelea hao jamaa tukamjua vizuri sana vile. Eh, sasa alipochukua kile yetu bwana tukasikia vibaya sana lakini kwa sababu hii na huyo huyo mrembo nyinyi ndio mlikuwa mmeenda naye sio ground hapo. Wakati mtoka naye CD kule alikuwa ichelewa mpe wetu mmoja. Sasa alikubali pia pia alipoitwa na kukozibu akaenda akamwacha mtu wake wa kawaida. Sasa yaani unajua tulipofika pale mm. viongozi huko unajua time hizo ndio walikuwa ni kati ya wale mastad hasa wale wazuri sana. Ndio. Walikuwa ni wale mtaambia sababu kwa tarajia kujaza makamba hivi. Naam. Walikuwa na stage show nyingine yani unajua kijana ni kama wazimu. Sasa unajua time zile unajua musicians walikuwa ni kama mastad kwa macho yetu. Ndio, ndio. Sasa demo akifanya friendship yote na star yote kama Dem. Mm. Alikuwa chali. Mm. Alikuwa amepata bonga points kama nyingi sana.

Jeni kutoka Migadini sasa hivi kutoka nini, siko Migadini sasa, uko Migadini eh, maternity pale, labda watu wanakuja pale kunyanyua nyanyua vyuma tena wengi sana waelekea pale kwenye kwenye room explosion hapo, labda kuna wale wanataka kuja pale, utakupata pale, utawapatia historia za mziki pamoja na jimu sawa sawa sawa sawa tosha pia, sio mbaya. Huyo ni Mike Black Power, tulikuwa tumewasiliana naye awali, akawa ameniambia mzee wa kitu, mimi sijawahi kukosa Robert Explosion. Wewe mzee wa kiti umewahi kukosa, lakini mimi sijawahi kukosa. Baba yake leo tumemsikia historia yake, ametueleza mambo hayo na Kokoziro Mike kipindi hicho. Bwana, ruhusuni hii Masudi tuianze mwanzo bwana, ni bwana Masudi ndio ah! Panic Asante sana Mike bwana, historia tamu sana bwana Mike, nakurudisha bwana Rumba pale kwenye grupu bwana Duncan Houston hapo Amerika. Anaambia bwana Mike Black Power matata sana walipokonya mrembo wao Muka umeipata stori hiyo. maji makuu. Sasa hivi mabaharia wale washupavu ndo hapo, wengine wamelemewa na kupatia nafasi. Kama wewe ni msikilizaji umewahi piga simu ama huku kimya kimya, fursa yako hiyo niko kwa ajili yako hapo. DJ nimeweka kando hapa. Kumbuka nimefungua simu zangu kwa ajili yako. Eh? Masudi muziki ulikuwa unachezwa bwana. maneno haya, hakuna kompyuta hapo, hakuna kukosea. ni wakali wa kikweli hawa kama gita hauna baraka sana bado kikamaa kitakuia au sio rafiki ile kutoka ile kuomba yanafanya haramu kutoka nani Paris mwanamke ulikuwa tatelo riji ambayo amemba peke yake around, around, around, around. Juma kutoka wapi Juma? Uko hewani? Bamburi. Bamburi, wasemaje Juma? Zungumza kwa sauti ama walala mzee mzima, sijakaa walala huku wazungumza niko sawa. Usiseme ati sema unataka hivyo. Unataka hivi? Sawa, sawa. wimbo gani? Yoyote. Yoyote. Halo, Baraka FM. Naam. Jamaa sana, nikiwa mbele yako tu. Harusi mbele yoyote. Eh? ausio usio DJ Matu. <laughs> DJ Masu mbuko bwana, kuna mmoja amesema defao yoyote, Masu naye amesema mabelee yoyote, na wataka sana hususani msikilizaji ambayo huwa mpigi simu lakini unasikiza kuwapatia nafasi tusize defao amor soleil le generale leo siku yao mara kwa mara nifaa kuwa naye sehemu sehemu muy amenazada. amore colère, les générales, les